Joana Horazagasti, dantza behar dugu aipatu zurekin, nola ez, dantzari bezala ezagunago baitzira. Bo, eginen dut beste egin nuen galdera ere, nola sartu zira zu dantzan eta zertarik abiatu zira edo zek eh, eman gogoa dantzatzeko? Beraz, hasi nintzen uste dut urtetan, egia ezan, ziburuko elkarte batean, pazapa deitzen dena, delfinekin, delfintzen ere erakasleak garaian eta behara modern jazz uh, dantza motarekin hasi nintzen. Mhm. Uste dut, tokaita bi urte arte eh, modern jazzarekin ibili naizela gehienik, bai dantza, euskal dantzak biztan dena ikasi nituen tikitan ere bai, bai begirale taldearekin, bai primadera taldearekin, baina guti egia erran, <laughs> ez niten baita ez bada maite. <laughs> <laughs> modern jazean zer egiten zinuten? Denbora pasazen edo ikusgarri batzuere ere bazilen? urte guziz e, ekainean edo maiatzan edo e, eskola guzietan egiten den bezala bazen e, urte bukaerako, hori da, urte bukaerako ikusgarria. Eta gero garai batez, uste dut e, adolescentzia garaian edo, sortu zuen berak konpainia txiki bat bezala baina amateur gisa. Eta justukin hasi giniten Euskal Dantzekin, e, bai ginen Euskaldun talde txiki bat eta motzibatua ginen, eta sortu ginen espektakulu txiki bat, ginen uh, okolizea dibidez, eta saiatu ginen pixkat uh, urte bukaerako ikusgarriaz gaindi egitea bertze, bertze gauza batzuk, bai, bai. Eta hola gugua sortu zitzauzun eh, dantza egitea, be salatu didazu ere, astapenean kirola ere gustuko zinuela, eh? Bai, beti danik kirola initz egin dut, gimnastika egin dut itikitan, uh, zer egin dut, igeriketa beti danik ere, Eta gurasoak kirolariak ditut, eta gerran mendian ibiltzen gira initz, eskian, uh, eh, kirola initz eh, saiatu, eta, eta egin ditut egia da bai. Hainitz mm. baita dut kirola. Zena, hobi kisen zira gero? Bai, <laughs> txikitan ez, zen arazorik pentsatzen, baina gerran gorre egun uh, eh, eldu bilakatzen arazoen usteko eta burua usteko manera ona dela. Mm. <laughs> Ba, erran duzu, egia erran gero, ogoita bi urtetan hasi zirela, eta beranda ez, dantzari baten dako, ogoita bi urte? Beraz, ba, badira, bi, bi diskurtso do bi eskola ezberdinak, egia da, dantzan oroak, aski berandu dela profesionalki, hasteko bai formakuntza edo bai dantza ahloan. Eta bestalde, ga, dantza garaikidean, aski, mm, aski berezia edo ezberdina da, eta gerozta gehiago entzuten dut azkenan, ez dela hain berandu, eta zahago ibiltzen direla dantzan, dantza garaikidean. Ah, bai. Bai, uh, nik adibidez eh, Bartzelonan formatu nintzen, nire irakaslek, uh, eh, goita urte pasa eta badituzte kontratuak oraindik eta eta gerozta gehiago justuki. Eldutasun hori ere sekatzen dute ongi ulertu balin badut dantzak gara ikidean. eldutasun hori pertsonalitatea eta bai, bizi izan behar dira gauza batzuk hasi uh, haintzen profesionalki. Hori klasikoan ez da, Ez dut uste, egia egan ez dut gauzain hitzik ezagutzen dantza klasikoan. Ez dut inoiz <laughs> dantza klasikorik egin salbu formakuntzan, eta aurten behitzari naiz eh, nire basikoak eh, pixkat lantzeko beharrezkoa baita eta mantentzeko pixkat beti forman eta... Ez da bateri behar gauza hor? Ez, be, egia egan klasikoan ala ere askoz edo zorrotzagoak dira beste manera batean, eh? baina eh, biziki gazte hasten dira, e, eh, lepetira eta horiek eh, biziki gazte, bada bat bakarrik klasikoan e, zinez ari dena da lektual letual edo dakit nola deitzen duten izahori edo klasikoa ez bertina da. Eta gazte bukatzen dituzte uste dut. Ez egia da askatasuna handia dela dantzakara ikidean. bai, askatasun horren bila, nintzen. Bai. Beraz, hautatu duzu hori, garaikidea, Oian, zepastu da zure buruan, behar dut ikasi, behar nora joan behar dut? Bai hori izan da, be, aski goizik, eh, asian nintzen jadanik erraten, ama bost edo urtetan, bai joan hainuke, ikastera, tatitata, bon, egia da komplikatu dela, gazte ez dakizu zinez zer nahi duzun, gure asoak beldurtzen dira ere bai normala den bezala. Ba, dantza ez da lana ez da egez, eta gia da, eta ulertzen dudan bezala gaur egun, biztan dela, urte geroago, uh, ulertzen ala gurasoak kezkatuak ibiltzen direla, eta nahiago dutela, lanbide, normal baten, uh, makoen artean eh, egitea edo, eta beraz amabost urtetan, uh, bon, pixkat gazte da, euh, zasegur, hobe duzu segitu, zoazi, basoa pasa, lasai, e, segitu dantzan ondoan, baina baituzu gauzak ikasteko, eta jazuin zuten, beraz, baso horrekor baten ondotik e, berriz, galera bera, joan hainuke, beti presakai biltzen maikira gaztetan. Eta behitze degura soek, mezuzu lanbide, lasaiago, seriosago, segur, eh, segurago baten egiteko gogoa. Ez dakit, eta azkenean egin nituen eh, Euskal ikasketak bai honan. Horregatik joan nintzen eh, askin berandu. Ah. Seriosa izan zita hor Bai, <laughs> Saiatu nahiz, eh, seriosa izaten bederen, garai eh, batez. Horrek espikatu du, beraz, eskuali ikasketen ondotik, fakultatearen ondotik joan zirela. Hori da, horregatik berandu joan naiz. Gurasuen zuen eh, oaxak eta oaxunak sekitu behititut. Hmm. Eta hori gero, zoin bide hartu duzu? Beraz, gero, behiustuki eh, galdera zen, eh, nola, nola egiten da ez baita kigu bortxaz nola pasatzen den eh, dantzaria bilakatzeko, ez dut inoz nire ingurumenean biderik hartu duenik, beraz nire dantzara kaslari galdegin nion, garaian, zuk zer gomendatzen didazu, norat, norekin, zergatik, ez nuen bat ere Parisra joateko gogorik, Hello? Ah frantziatik urrundu nahi nuen, Hello? Ah bai, bai Eh, Parisek ez dit inoiz uh, eman. Beraz, diadanik argi zen Parisera ez nintzela joanen. Ez da dantzan, ala ere, Frantziako giroan eh, parixeda uh, oberena, mhm. duzakit, baina parixeda uh, referentzia, bai. Eta ez non Parisera joateko gogurik, beraz, jantzidan, ah, ezagutzen dut norbait, uh, nire dantzara kasleak badu biski bat, e, dantzara kaslea dena ere bai, eta berak dantza garaikitea egiten zuen jadanik garaian, eta bera ibilia zen Ana Sanchez ezagutua den eh, Ana Sanchez eh, dantzariarekin, eta berak eh, badu Bartzelonan eskola bat, eta aran joan nintzen nire rakasleak gomendaturik, hola, ah, dantza garaikidea, zu ikusten zaitu dantzakara garaikidea, antzerkatik ez, Beraz joan nintzen audizioa audiziorat, ikustera pixkat nola pasatzen zen, ze giro, ze dantza mota, nola pasatzen zen. Barcelona biztan dena gogoa maten du. Bai, <laughs> Barcelona hori hiri gaztea da, mugitzen da, koloretsua. Koloretsua, klimaldetik biziki gozoa ere bai kulturalki interesgarria, mendia, ondartza, beste egiteko lekua, eh, dantza mailan ere, dantza maila ona dute, bada denetarik. Zinez, Barcelona, bera, egez izan da, eh? bai. ez da komplikatoa izan. Eta eskolarena egia ezan audiziora joan naiz, bizikongi pasa da, jendeekin ere ahemana, horrek ere beldurtzen ninduen biskat Parixerekin beti haitua bain nuen, ba zela kompetizioa, eh, zela bortzaz, biziki xanoa, eta dantza mailan. Eta hori, Bartzelonan ez dut bat ere ditu, bo, geta bi urte nituen ala ere, ez nintzen hain gazte, presen ditu naiz. Ere bai, joateko, Euskal Herritik joateko gogoan nuen ere bai, egia bai. ezan. Bai, aski bitxia da, eta egia da, Euskal munduan txartuan nintzen, eh, geta bi urtez, eta gogoan nuen pixkat beste zerbaiten ikusteko ere bai. Idekitzeko pixkat eh, munduari, eta, eta hala, Bartzelona eh, hiri bizikia beratxada, bat dira, jendeak denetarik edo zein lekutik eldu dira eta gada... Ah, ongi, mm. ere baki hona. <laughs> Obe, eta horrean anartua izan zira, e, dantza eskola batean? Bai. Berezia ere ez, e, eskola? Bai, e, dantza pro, fin, bai, formakuntza profesional baten segitzeko zen, beraz audizioa egin dugu, eta eta ara, eta hor abiatzen zira, edo zuk hautatzen duzu aski aske da, beti bada askatasun hori zuk duzu erabakitzen, bo, erakasleen baimenarekin, baina ian urte bat, bi urte do iru urte formakuntza egin dituzun. Baizta, hor ere, formakuntzak direnez, ni zahar nintzen, baina maila gutirekin iritsi naiz, eh, eskolatiki batetik heldu bain nintzen, uh, jende batzuk uh, nire adina zuten, baina emezortzi urtetatik formakuntzetan ziren jadanik, beraz kriston mailarekin, ez zuten ni bezain bat eh, lan egin behar, beraz urte batekin aski zuten adibidez, nik lagun batzuk egin ditut, ezagutu ditut Bartzelona, eta urte batez uh, bakarrik formatu dira, hain jadanik la urtez uh, ikasia baitzuten, bai kontserbatorioan, bai eskola privatuetan. Mm. Ze, nahi du zuretako lan gehiago eman izan behar duzula? Bai, bai, garaian eh, maila apala nuen, ezan eh, berda, hola da, eta, eta beraz lan hainitz banuen, eta lehen urtean iritsi naiz eh, lehen mailarat, eta gero nik bi urtez egin nuen formakuntza, eszenari formatzen gira, beraz, dantza bakarrik egiten dugu, egun osoan, dantza teknika bakarrik egiten dugu, dantzan ari gira, dantzan uh, pratika bakarrik ikasten dugu. Lehen bi urte hola egin ditut, eta gero irugarren urtean pedagogia ikasi digu ere txasek, talde berezi bat sortu du, guti ginen lau spabost. Ez ginen ez bartzenonatik eh, joan nahi. Lan mundura sartzeko piskat beldur ginen ere bai ez baita Eta justuki irugarren urte hori izan da piskat plataforma gisa bat. Hari ginen eh, kurtso gutiago ginituen, kurtso dantza eta ordu gutiago, eta pedagogia ikasten eh, ginen bitartean, joaten alginen bai kanporat audizioak pasatzera, bai ematera praktikan emateko ikasten ginuena. Eta beraz hori izan da, irugarren urte hori izan da piskatara. Lan eh, mundura biatzeko manera goxoago bat. Joana, hola zagazti, midesker, ondoko hilabeteko ere atxeiko ditugu gauzak erraiteko, gure artean izanen baitzira, dantza kronika honentzat orai eh, hilabetero. Dungu, dungu.